Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 192. grad Rim doživio je nešto što nikada prije nije. Lucije Elije Aurelije Komod, car Rimskog carstva, dva je tjedna sudjelovao u borbama u Koloseumu. Ni u najluđim snovima Rimljani nisu pomislili da bi car tog moćnog carstva mogao ući u arenu, odjeven i naoružan kao gladijator i sudjelovati u borbama. Prvog je dana tog spektakla, kako piše rimski povisničar Dion Kasije, car Komod ušao u arenu i pobio strelicama stotinu medvjeda. Zvijeri su bile podijeljene u četiri skupine kako bi ih car mogao lakše ubijati. Kada se umorio, neka mu je žena dala slatkog vina u posudi koja je imala oblik palice. On je vino ispio u jednom gutljaju. Nakon tog prvog dana car je još ušao u arenu kako bi ubijao domaće životinje. Od njegove ruke stradali su još tigar, slon i vodenkonj. Nakon toga se borio kao gladijator. Štit je nosio u desnoj ruci, a u lijevo je imao drveno koplje. 14 je dana trajao taj spektakl. Senatori i vitezovi morali su prisustvovati borbama. Samo jedan senator nije mogao doći u koloseum zbog bolesti, ali on je poslao svoje sinove. Tijekom tog spektakla car je ubio Noja i odsjekao mu glavu. Onda je prišao senatorima, u lijevoj ruci nosio Nojevu glavu, a u desno je podigao krvavi mač i nasmijao se. Senatori nisu dugo pogađali značenje te geste. Odlučili su se riješiti cara kojeg su smatrali ludim i sramotnim. Rimski povjesničar Elije Lampridije u Komodovom životopisu piše. Ogorčeni svim tim, makar prilično kasno, Prefekt Kvinte Milije, Leto i Komodova priležnica Marcija organizirali su urotu da ga ubiju. Najprije su mu podmetnuli otrov, a kada on nije djelovao, dali su da ga zadavi atletičar s kojim je komod običavao vježbati. Bio je pravilne građe, ali naborana lica, što je uobičajeno kod pijanaca. Nezgrapno se izražavao, kosu je uvijek imao obojenu i posutu zlatnim prahom da se sjaji. Bradu i kosu palio je zbog straha od brijača. Senat i narod su tražili da se njegovo tijelo odvuče kukom i baci u Tiber. Zadnjeg dana te 192. godine urotnici su prvo pokušali otrovati komoda. Stavili su mu otrov u govedinu, ali kako piše Dion Kasije, na umjerenost u jelu i piću spasila je cara. On je dio govedine s otrovom povratio. Kako je bio naslutio da nešto nije u redu s mesom, počeo je jesti samo slatkiše. Onda su urotnici pozvali atletičara Narcisa koji je udavio cara dok se kupao. I tako je, nakon 15 godina vlasti, od toga je 12 godina sam vladao carstvom, skončao komod. Njegova vladavina bila je brutalna i suluda. Nakon njegove smrti u Senatu su se čule aklamacije i donesena je ova odluka. Neprijatelju domovine oduzeti počasti, ubojici oduzeti počasti, ubojicu odvući. Neprijatelja domovine, ubojicu gladijatora, raskomadati u gladijatorskoj mrtvačnici neprijatelj bogova krvnik senata, neprijatelj bogova ubojica senata, neprijatelj bogova neprijatelj senata, gladijatora u gladijatorsku mrtvačnicu, baciti u mrtvačnicu onoga tko je ubijao senat, odvući kukom onoga tko je ubijao senat, odvući kukom onoga tko je ubijao nevine. Komodovo mrtvo tijelo ipak nije odvučeno kukom u Tiber. To je zabranio čovjek kojeg su proglasili za novog cara ali taj novi car neće se dugo zadržati na prijestolju. Publije Helvije Pertinax rođen je 126. godine u Liguri, na Peninskom poluotoku. Otac mu je bio oslobođeni rob. Navodno je otac ostavio sinu i nadimak Pertinax jer je dugo i uporno vodio radionicu za preradu vune. Riječ pertinax znači uporan. Kad se pertinax rodio na krov majčine vile, popao se mladi konj. Kratko se tamo zadržao i skočio dolje i uginuo. Otac je taj događaj ispričao jednom kaldejcu, zvijezdoznancu i tumaču. Ovaj je predvidio za tek rođenog sina veliku i sjajnu budućnost. Pertinaksov otac je mislio da je bacio novac koji je dao za tumačenje tog znamenja. Sin sa sjajnom budućnošću izrastao je u predavača gramatike. Kako u tom poslu nije bilo novaca, odlučio se za vojnu karijeru. Pertinak se istekao u ratovima koje je carstvo vodilo na svojim granicama. Ratovao je u Siriji, Britaniji, na Dunavu i Rajni. Uzdigao se do zapovjednika legije. Dobio je senatsku čast, konzularno zapovjedništvo u Meziji, Daciji i Siriji. Ali kad je Komod došao na vlast, uspon se zaustavio. Carev prefekt pretorija Peren nije volio Pertinakse. Rimski povjesničar Julije Kapitolin u Pertinaksovu životopisu piše. Peren mu je odmah zapovjedio povući se u Liguriju u očevu vilu. Naime, njegov je otac imao u Liguriji radionicu za preradu vune. A došavši u Liguriju, Pertinaks je kupio mnogo zemljišta i okružio očevu radionicu koju je ostavio prijašnji izgled bezbrojnim zgradama. Tamo je proveo tri godine, trgujući posredstvom svojih robova. Sreća se osmijehnula Pertinaksu kada je Peren ubijen. Dobio je zapovjedništvo nad legijama u Britaniji. Onda je imenovan za prokonzula Afrike i na kraju je postao gradski prefekt u Rimu. Kada je Komod ubijen, Pertinaks je kao osoba s vojničkom slavom i neukaljan sudjelovanjem u Komodovim nedjelima bio logičan izbor za njegovog nasljednika. Julije Kapitolin piše. Nakon komodovog ubojstva došli su mu pretorijski prefekt Leto i sobar Eklekt da ga ohrabre i odveli su ga u tabor. Tamo se Pertinaks obratio vojnicima, obećao im novčane darove i rekao da mu Leto i Eklekt nude vlast. Izmislili su da je Komod obolio i umro, jer su se bojali da bi se vojnici mogli okrenuti protiv njih. Na kraju su vojnici, najprije samo nekolicina njih, prozvali Pertinaksa imperatorom. Imperator je postao 31. prosinca, kada je imao već više od 60 godina. Senat je potvrdio izbor Pertinaksa za cara. Nekim senatorima nije bilo drago što se u njegovoj blizini nalaze Leto i Marcija, ljudi koji su služili komoda. Uskoro je vojska u Rimu postala nemirna. Kada je trebao dati svoju prvu lozinku pretorijanskoj gardi, dao je onu koju je uvijek davao vojnicima koji su pod njim služili. Lozinka je glasila budimo vojnici. To su pak pretorijanci shvatili kao kritiku. Pertinaks je pokušao i uvesti red u financije carstva kako vojne, tako i civilne. To nisu bile popularne mjere. Na pobunu nije trebalo dugo čekati. Kad je Pertinax bio izvan grada kako bi popravio dopremu žita, senator Falcon je organizirao urotu protiv njega. Urot je sudjelovao i leto. Urota je otkrivena, ali Falcon nije pogubljen. Car mu je poštedio život. Onda je došla i druga urota. Julije Kapitolin piše. Leto je naime zažalio što je Pertinaksa doveo na vlast. I to zato što ga je on korio da iznosi neke glupe prijedloge. Osim toga, vojnici su negodovali što je on za istrage protiv Falkona dao ubiti mnoge vojnike. Tako je 300 naoružnika u bojnom poredku došlo iz tabura do imperatorove kuće. Tog je dana Pertinaks prinosio žrtvu, a kažu da u tijelu životinje nisu našli srce, a kad je htio ponoviti žrtvu, jetra je bila bez glavnog dijela. Tada su svi vojnici još bili u taboru. Kad je vidio te loše znakove pri davanju žrtve, Pertinaks je odustao od odlaska u grad, gdje je trebao slušati nekog pjesnika. Članovi pratnje koji su trebali pratiti cara vratili su se u tabor. A na Palatin je došla skupina vojnika koji su namjeravali ubiti cara. Julije Kapitolin piše. Pertinaksa su mrzili svi dvorski sluge, tako da su poticali vojnike na djelo došavši kroz Palatinski trijem sve do mjesta zvanog Sicilija i Jupiterova blagovaonica, zatekli su Pertinaksa kako daje naloge slugama. Kad ih je Pertinaks vidio, poslao je knjiga pretorijanskog prefekta Leta, ali on je zaobišao vojnike, izašao trijemom i prekrivene glave pobjegao kući. A kad su prodrli u unutrašnjost kuće, Pertinaks im je prišao i umirio ih dugim i strogim govorom. Ali neki tauzije, neki od germanskog plemena Tungra, koji je pričama izazivao strah i gnjev vojnika, bacio koplje Pertinaksu u grudi. On je uputio molitvu Jupiteru osvetniku i prekrio sebi glavu, a ostali su ga izboli. Pertinaks je vladao tri mjeseca. Vojska ga je izabrala, ona ga je i ubila. Vojska, zapravo pripadnici pretorijanske garde, izabraće i novog cara. Ali sad je duh već izašao iz boce. Zašto bi samo vojska u Rimu i to careva garda koja niti ne vidi rata na granicama carstva birala careve? Zašto to ne bi radile vojske na Dunavskoj, Sirijskoj ili na Britanskoj granici? I svaka je od tih vojski izabrala svog cara. I tako su se za mjesto cara borili Didije Julijan, kandidat pretorijanaca, Pescenije Niger, kandidat legije u Siriji, Klodi Albin, kandidat legije u Britaniji i Septimije Sever, kandidat legija koje su čuvale granicu carstva na Dunavu, govori profesor doktor Marin Zaninović. To je svojstveno rimske povijesti da se često puta javi jedan, nećemo reći potpuno lud, ali svakako otkačen čovjek, kao što je Marko Aurelija, na normalan čovjek vladar, jer je imao sina komoda, ili zapravo posinio ga je. I taj je se to kao gladijator, dakle, otkačen tip skroz, jeli. <laughs> Narodski onda su ga likvidirali i onda je došao Septimije Severija. Septimije Severija je bio Afrikanac, zapravo Feničanin. Ne? On je bio iz grada Leptis Magna, to je danas u Libiji. To je jedna mala lučica bila koja su Kartađane osnovali, negdje 400. prije Krista. Inače, on je došao u Rim kao mladi dečko, zagovorenog svog rođaka koji je bio u senatu. Srušio je tamošnje škole, znao je dobro grčki, latinski, ali je govorio i fenički. Tako da je cijeli tri jezika, bio je dobro obrazovan i ušao je u vojnu karijeru. To znači, znači kad ga susrećemo u povijesti, onda je bio šef e, granice u Panoniji. Znači bio vojnički legat, zapovjednik tih legija, tamo je čuvao taj dio granice. Bio dobar vojnik, dobar vojskovođa, bio strogi inače vojnik koji je to sve skupo organizirao i sad je, kad su komoda ubili, onda je došao ovaj Pertinax, jeli, pretorijanci su to tog vladara Pertinaksa, međutim, ovi pretorijanci, gele, legionari na granicama se nisu s tim složili da im pretorijanci biraju carave, Tako da su oni istakli onda se se Severa. Među carevima bilo je svakakvih karaktera. Didije Julian kojeg su za cara proglasili pretorijanci, bio je bogat i ugledan senator, član jedne od najuglednijih obitelji u gradu Mediolanumu, današnjem Milanu. Zapobjedao je legijom koja je imala sjedište u Mongontijakumu, današnjem Maincu upravljao je sjeveroistočnom Galijom, Dalmacijom, Donjom Rajnom, Bitinijom i Afrikom. Klodije Albin, kojeg su za cara proglasile legije u Britaniji, bio je rodom iz plemenite obitelji, ali je rođen u afričkom gradu Hadrumetu. Danas je to Suse u Tunisu. Bio je vojskovođa, konzul, istakao se u ratovima u Daciji i zapovjedao je vojskom na Rajni. Pescenije Niger, car po izboru legija na istoku, imao je mutno podrijetlo. Po nekim piscima bio je rodom iz plemenita obitelji, a po nekima je poticao iz puka. Rimski povjesničar Elije Sparcijan ovako ga opisuje. Bio je osrednje izobražen, divlje naravi, neumjeren u bogaćenju, ali inače u životu škrt, razuzdan i pohlepan za svim vrstama užitaka. Bio je dugo centurion. Prošao je brojnim zapovjedničkim službama, a zatim i na Komodovu zapovjed i, kako je tada bilo uobičajeno, na prijedlog atletičara koji je poslije zadavio Komoda, vodio vojsku u Siriji. I na kraju, među tom skupinom ljudi koji su proglašeni za cara, bio je Septimije Sever, zapovjednik legija na Dunavskoj granici. Bila je to najveća skupina legija. Poslije njih je dolazila ona na istoku kojem je zapovjedao Pescenije Niger. I tako je počela bitka za prijestolje. On imao 12 legija, ovaj Klodije mi na zapad imao 9. Tako da je došao do Rima, ali je bio antisenatski orijentiran. Pa to problem rimske države je bio odnos senata i cara to je usklađivanje vlasti. Znači, senat, to su najugledniji ljudi, stare obitelji, posjednici veliki ili koji imaju utjecaj izravni na državnu upravu. E sad, kako će se naći sklad između senatora i vrhovnog zapovjednika, odnosno cara. To je bio trajni problem još od augusta. Sad to se rješavalo na razne načine. Međutim, tim je sever kao vojnik, on baš nije se osvrtao na njih puno. I onda kad je došao pred Rim, nije htio ući unutra, nego čekao da mu senatori dođu u delegaciji da ga mole. I tek onda je ušao u Rim. Ne? Tako da je eto to već u početku je bila dakle jedna antisenatska koncepcija vladavine, naglašena monarhistička i vojnička. Kada je u Rimu ubijen Pertinax, počela je potraga za carem. Bila su dva kandidata za to mjesto. Jedan je bio Sulpicijan, a drugi Didije Julijan. I kako su ta dvojica riješila problem Pertinaksovog nasljednika? Došlo je do spektakla kojeg još Rim nije vidio. A građani tog grada do tada su se već svašta nagledali. Dion Kasije u svojoj povisti Rima piše. Kad se saznalo o Pertinaksovoj sudbini, neki su otrčali kućama, a neki su pobjegli vojnicima. Svi su na umu imali svoju sigurnost ali Sulpicijan, kojeg je Pertinax poslao u tabor pretorijanaca kako bi tamo sredio stvari, ostao je na tome mjestu i počeo sa intrigama, kako ne bi on bio imenovan za imperatora. U međuvremenu se Didije Julijan, nezasitni sakupljač novca i raspikuća, koji je uvijek bio oran za prevrat i zbog toga od komoda protjeran u rodni grad Mediolanum, sad kad je čuo za Pertinaksovu smrt, ubrzo probio u tabor i stojeći na vratima dao vojnicima ponudu u novcu za vlast nad Rimljanima. Tada je počeo najsramotniji posao. Kao da su bili na nekoj tržnici ili dražbi, na prodaju su dani kako grad, tako i carstvo. Prodavatelji su bili oni koji su ubili svoga cara, a mogući kupci su bili Sulpicijan i Julijan, koji su pokušavali nadvisiti jedan drugog u ponudama, jedan stojeći izvan tabora, a drugi u njemu. Postupno su povisili svoje ponude do tisuća sestercija po vojniku. Neki od vojnika prenijeli bi riječ Julijanu. Sulpicijan nudi toliko koliko ti možeš dati. I onda bi došli do Sulpicijana. Julijan obećaje toliko koliko ti možeš povisiti. Na kraju je iz tog nadmetanja kao pobjednik izašao Didije Julijan, ali on neće dugo vladati. Rimljani su bili ogorčeni načinom na koji je dobio vlast i odmah su po gradu počele kolati glasine o njemu. Elije Sparcijan u Julijanovu životopisu piše. Narod je međutim mrzio Didija Julijana, jer se vjerovalo da će Pertinaksov autoritet popraviti pogreške iz komotovog vremena, a smatralo se da je Julijan začetnik Pertinaksova ubojstva. Oni koji su počeli Julijana mrziti, razglasili su da je on prvog dana vlasti prezreo večeru pripremljenu za Pertinaksa i priredio raskošnu gozbu s ostrigama, peradi i ribama. To je naravno bila laž. O Julijanu se naime govori da je bio tako štedljiv da je odojka ili zeca, ako bi mu ih netko poslao, raspodijelio na tri dana, a često je večerao bez mesa, zadovoljan povrćem ili mahunama, iako vjerskih razloga za to nije bilo. Nije prošlo dugo vremena i došao je red na Didija Julijana. Postao je carem krajem ožujka 193. Vojnici su ga ubili 1. srpnja te godine. Pretorijanci tog vremena su bili još uvijek birani ljudi to su uglavnom bili ljudi iz Italije, Italici, iz Hispanije i Galije. Dakle, to su bile pokrajine koje su bile u možda nešto većem stupnju romanizirane, tako da se njima nešto više vjerovalo, jer to su bili ipak neka, neka kvaliteta, ne? Međutim, Septimije Sever je to likvidirao. Ovi legionari nisu htjeli da im pretorijanci biraju cara, nego su onda istakli ovoga. <laughs> Jel? Ovi tamo na zapad, što smo rekli malo prije, ne? Prema tome, onda je i sever kad je došao, uklonio pretorijance na koji način. Učinio je to da je pretorijance pretvorio svoje legionare, a to su bili uglavnom liri i tračani. Tako da je to bila svojevrsna, moja barbarizacija, ali to više nije bilo ono što je bilo. Jeli? Ne samo to, nego je napravio je to da je izjednačio legionare sa pretorijancima. Znači sad je svaki legionar teoretski mogao doći do pretorijana, znači do najviše vojničke časti. Dakle, to je bila njegova garda. Ne samo to, nego jedan odre tih tračana i lira stavi iz ima da ga čuvaju. Jel? Dakle, to je na tih vojničkih reforma njegovih koje je napravio da je uklonio zapravo utjecaj pretorijanaca. E, druga je stvar što su opet ove radili, ovi koji su došli novi, oni su isto opet birali careve. Tako da je to jedna od reformi vojničkih koje je zapravo počeo. Jel? Septimije Sever je imao dvojicu suparnika u borbi za prijestolje. Na zapadu je bio Klodi Albin, koji je zapovjedao legijama u Britaniji. On je bio manji problem, jer vojska u Britaniji nije bila velika ali na istoku se nalazio Pescenije Niger, koji je zapovjedao velikom vojskom koja je čuvala istočne granice carstva. I 194. godine Sever je krenuo u borbu sa suparnikom kojeg Dion Kasije ovako opisuje. To je bio čovjek podrijetlom iz viteškog reda i nije bio značajan ni po čemu dobrom ili lošem, tako da ga se ne može ni hvaliti niti kuditi. Niger nije bio čovjek od neke velike pameti i pravio je greške usprkos ogromnoj moći koju je imao. U to je vrijeme bio više napuhan nego ikada prije i tada je, kad su ga ljudi nazvali novim Aleksandrom, pokazao svoje zadovoljstvo. Kada je jedan čovjek upitao što ti daje pravo da se tako ponašaš, on je pokazao na svoj mač i rekao ovo mi daje to pravo. Sever je krenuo u rat s tim novim Aleksandrom. Suparnika na zapadu Sever je pak privukao titulom i položajem. Njega kao posinio, znate, je Tako da ga privuče sebi, ne, kao neće ga dirati. I onda je tišao u partije, ratovati u partije i ta partija je bila trajni problem. Partije su bili jedan narod koji je sišao ispod Aralskog jezera, negdje u četvrtom, petom stoljeću prije Krista, spustili se, osvojili su taj dio Mezopotamije. E sad oni su stalno jeli, bili ugrožavali tu rimsku državu. Stalno je bio suko, to je bilo jedan jaki narod, organiziran. I oni su bili nasljednici Aleksandra Velikog. Znači, Aleksandrov general Seleuk, Eupator je nakon što je Aleksandra država propala, na području stare Perzije osnova država se ukida, kao što su Egipti bili Ptolemejevići, ili ovaj bio Kasandar gore u Makedoniji i tako dalje. Tako da je to bilo i grecizirano na svoj način. Znači ti ne su imali neke grčke elemente u svojoj civilizaciji. Bili su tolerantni, na primjer, znate. Jeli. Tako da je čak i kršćanstvo tamo funkcioniralo, izvan granica imperije praktički. Jeli. E sad, ti parti su napali, dakle, ovaj, tamo taj istočni dio, u Malu Aziju, i onda on ratovao s njima, je to je bilo, mislim, negdje 218. Porazio ih je i istjerao skoro skroz uze, skroz Mezopotamiju dole do Periškog zaljeva. Osnovao grad Nizibis, to je bila znači cvatica zemlja, ima Seleukija. To je bio grad, računa se imao 500 tisuća ljudi, pazite. To su bili veliki cvatići grada, je to je bila jedna bogata zemlja, pazite. Kao i danas Sirak, čujte, ima žita, ima ima to nije samo nafta, nego bilo žito, plodna zemlja koja se natapala. Jel? To je davalo snagu, onda je bio taj posredstvo sa istokom, sa Indijom, trgovina. Tako da je to u tom smislu funkcionira. Onda ih je poradio, vratio se natrag. Onda je sredio Klodija, jel? Klodija je pobjedio i onda je ostao sam na Život rimskog legionara bio je sve samo ne lak. Služio je 25 godina. Zbog prakse da se vojnici otpuštaju službe svake dvije godine, netko je zapravo morao služiti 26 godina. Car Domicijan, koji je vladao od 81. do 96. godine, odredio je da godišnja plaća legionara treba biti 300 srebrnih denara i da se ta svota mora isplatiti u četiri rate tek je Septimije Sever povisio tu plaću vojnicima i to 197. godine, kada je slavio pobjedu nad Klodijem Albinom. I svojim je sinovima na samrtnoj postelji dao važan savjet. Brinite se za vojsku, sve ostalo je manje važno. Njegov rođak, koji će 222. godine postati car, dao je ovaj savjet kad je u pitanju vojska. Vojnika se ne treba bojati ako je odjeven, naoružan, obuven, sit i ako ima nešto u džepu. Plaća ih je dobro. E, druga je stvar šta financijski kako to izdržati, znači, tako da je bio jedan vojnička blagajna, koju je pretvorio u, da u gradu Rimu se upravlja s time. Ali novce plaća vojnike, tako da i vlastiti sinovima savjetovao, vi morate plaćati vojnike i to će vam biti sve u redu, a drugo nije bitno, Ali šta, pri tome se pokvario novac je srebrni novac, denar koji je bio srebrni, onda je smanjio količinu na polovinu, znate. Tako da je novac smanjio i izgubio svoju vrijednost, jer to je imalo opet svoje ekonomske efekte. Jel? I onda što je učinio još jednu važnu stvar u rimskoj povijesti, nešto novo, dozvolio legionarima, vojnicima da se žene. Znate. Oni se nisu smjeli ženiti dok su imali vojnu službu, to je trajalo od 20 do 25 godina. Ne? E sad, on je dozvolio, oni su tamo bili na granici, duž Dunava, duž da se žene i onda su imali svoja mala imanja, jel? ali onda su se pretvarali u statičku jednu vojsku, znate, koju je bilo teško pomicati, ko njemu tamo žena i djeca, na njemu se ne ide, jel? Dakle, imali to jedan svoj sporedni efekt. Ali to je bilo nešto zapravo revolucionarno razvitku te vojske, jel? Mogućnost da se žene, ali to istovremeno pridonose romanizaciji, ne? Jer se tako latinski je širio, jel? To isto je bila jedna od važnih reforma koju je načinio Inače, vanjskom politikom bila ta partija, to je svoje, onda mora ratova sa Germanima, u par navrata, to se čujte te Alemani koji su upadali u Rimski imperiju, koji su poslije napravili halo, recimo sredinom trećeg stoljeća su 298. se napravili takav prodor u Galiju, su svoje opljačkali. Tako da Francuzi su bili Gali, Francus, kasnije Francuzi bili toliko šokirani da oni Njemci danas zovu Les Alemans, Alemani, jel? Ostalo im je dakle ta provala, to pleme, taj narod koji je ušao sa drugim Germanijom. Ali toliko se u svijesti gala urezalo to da su Njemci do danas ostali Alemani. Sever je znao biti kako surov kada je 197. kod Lungudunuma pobjedio vojsku pod zapovjedništvom Klodi Albina, u je sudjelovalo oko 150 tisuća vojnika na obje strane, dao je pobiti veliki broj Albinovih pristaša. Zaplijenio je njihovu imovinu i predao ju državnoj blagajni. Prema Albinu koji se sklonio u nekoj kući na obali Rone, gdje je počinio samoubojstvo kad je vidio da je otkriven, Sever je ovako postupio. Elijes Parcijan piše. Kad su mu donijeli tijelo polumrtvog Albina, dao mu je odrubiti glavu i odnijeti je u Rim sa svojim pismom. Ostatke njegovog tijela dao je izložiti pred svojom kućom i dugo ih je tamo ostavio. K tomu je uzjehao konja i tjerao ga preko Albinovog leša, a kad se konj opirao, podboga je tako da je konj podivljao i stao ga gaziti. Dion Kasije samo spominje da je Sever odrubio Albinu glavu, poslao ju u Rim i zapovjedio da se tamo natakne na stup. Okrutnost i neumoljivost označili su i njegov obračun s razbojnicima. U vrijeme kada je Rimom vladao komod i u građanskom ratu koji je uslijedio nakon njegovog ubojstva, u cijelom carstvu namnožile su se razbojničke bande. U Italiji, koja je bila srce carstva, dvije godine harao razbojnik Bula Felix s bandom od oko šestotina razbojnika. Putevi su prestali biti sigurni. Kako je Bula operirao, piše Dion Kasije. Iako je bio progonjen od mnogih ljudi i iako je Sever budno pazio na svaki njegov korak, Bula nikada zapravo nije viđen kad bi bio viđen. Nikada nije nađen kad bi bio nađen. Nikad nije bio uhićen kad bi bio uhićen. I sve je to mogao zahvaljujući svojim potkupljivanjima i svojoj pameti. On je znao za svakog tko je izlazio iz Rima i za svakog tko se iskrcavao u luci Brundiziji. I znao je tko su oni i koliko imaju sa sobom. Bula Felix ili Stretni bio je neuhvatljiv dvije godine. Onda je Severu bilo dosta. Bio je car, pobjedio je sve suparnike, ratovao je uspješno s partima i drugim neprijateljima, a u blizini Rima jedan je razbojnik prakosio rimskoj vlasti. Svoje je telesne garde odabrao jednog tribuna i u biti mu je rekao da će biti pogubljen on ili Bula. Tribun je znao da Sever ne pretjeruje. Kasije piše. Taj tribun, saznavši da razbojnik ima intimne odnose s nečijom ženom, uvjerio tu ženu preko njezinog supruga da mu pomogne u njegovu hvatanju. Razbojnik je bio uhićen dok je spavao u pećini. Prefekt Papijan ga je pitao, zašto si postao razbojnik? Ovaj je odgovorio, a zašto si ti postao prefekt? Kasnije je, nakon objave uhićenja i suđenja, predan divljim zvijerima, a njegova je družina razbijena. Starorimski povjesničar Elije Sparcijan je ovako opisao Septimije Severa i njegove navike. Oblačio se tako skromno da je na njegovoj tunici jedva bilo nešto grimiza, a ramena je prekrivao grubim, kratkim vojničkim ogrtačem. U djelu je bio vrlo štedljiv, volio je leću iz svog kraja. Ponekad je rado pio vino, a meso je često odbijao. Bio je lijep, visok, duge brade, sjede glave i kovrčav, uzvišena izraza lica, jasna glasa, ali je do starosti zadržao nešto od svoga afričkog izgovora. Poslije smrti veoma su ga voljeli. Zbog prestanka bilo mržnje prema njemu, bilo straha od njegove okrutnosti. Ima je jednu ženu koja mu umrla i s njom koje isto umrlo. Onda je tražio ženu po carstvu, onda je našao tamo, ali smo dali taj popis ne, tih dama, tamo je našao u Siriji, je bio jedan grad Homs, kasnije Homs u Siriji, zvao se Hemesa, ili Hemesa, gdje je bio poznat kult Boga Sunca. Znate, to je bio jedan meteor crno bojstvo koje danas u Meki, koji su oni upoštivali koji je pao s neba. I tamo je bila jedna ugledna obitelj koja je, dakle, koji su bili svećenici toga kulta. I tamo je bila jedna dama, Julija Domla, jedna inteligentna žena. I onda je našao, misli da mu ona odgovara i onda se mjenčao s njom tako da neki način postigli taj utjecaj. I ona je došla u Rim i ona je bila pametna, znala isto jezike, iako ona je bila feničanka de facto, ne, kao i on u krajnjoj liniji. Ne. Tako da su naši zajednički jezik i onda se smatra da ga ona čak na neki način i zaustavljala u nekim potezima. Bila je pronicava žena, lukova, inteligentna i na svoj način utjeca, Imate inače na novcima Julija Domna. Onda je išla s njim u pohode, znate, tako da se zvali mater kastroro, majka vojničkih logora onda se Junona kao si sve te epitete, znate i tako dalje. Dakle, jedna žena koja je odigrala svakakvu ulogu. Imala je sestru Juliju Mezu, e, onda imala Mameju kćerku i ova, i ova, i Semijuda i to su bile te četiri žene koje su jako utjecale na zbivanje toga vremena, znate. To je, to je jedna povijesna činjenica, tako da je nešto posebno u toj imperiji, ali to je već jedan utjecaj istoka koji se javlja. Sever nije vjerovao niti građanima Rima, niti ljudima iz Italije. Imao je povjerenje u svoje Afrikance i vojnike iz Dunavskih legija. Senatorima je pretpostavljao vitezove. Vitezovi su postali najvažnija skupina iz koje su novačeni časnici za vojsku. Osnovao je takozvane stalno pripravne snage koje su se sastojale od tri legije. Jedna od njih, druga Partska, stalno je bila utaborena u blizini Rima tim su legijama zapovjedali vitezovi. Dočasnici i centurioni mogli su se nadati visokim mjestima u gardi. Običan seljak iz Ilirije koji bi stupio u legionare, tako se mogao nadati i visokom mjestu u vojsci. Sever je puno toga dugovao u vojsci, puno je toga i vratio. Usto, on je izvršio i pravnu i administrativnu reorganizaciju carstva. Istaknute pravnike poput Papijana postavio je na visoka mjesta. Prokuratori su budno nadzirali financije u carstvu. Italija je izgubila svoje povlastice i morala je plaćati porez kao i svi drugi dijelovi carstva. Sever je znao biti i darežljiv i to ne samo prema vojsci. Na desetu godišnjicu vladanja dao je cijelom stanovništu besplatan dar u žitu, a pretorijancima je dao zlatnika koliko su godina službe imali. Nikad do tada jedan car nije dao tako veliki dar. Imao je sina Getu, imao je Karakalu, jel? s tim što su bili u Britaniji. On je išao ratovati na kraju u Britaniji. Nakon partije je bio prisiljen da ode u Englesku, to je bilo 200 i, 200 i mislim 11. 12. i htio pokoriti Pikte. To su bile vaš plemena gdje je danas Škotska. To su bili prilično gorštaci, jeli, divlji koji su upadali na jug. Tako da je car Hadrian, 50 godina prije toga sagradio jedan veliki zid od nju Kesla Pontajne do tamo, do, mislim, do, kako se zove taj grad bio, jer je to negdje darem ili tako, onda presjek otprilike 150 km dužine. I e onda je on popravio taj zid i nešto ga je skratio, znate, dakle da se zove Valum Hadriani, znači zid Hadrianov i Valum Antonini, po Antoninu. Jer ovaj Sever, on je uzeo Antonina kao nasljednik izravni ovih, jer to je bilo ugledno ime, to ima Antoninus kao davalo kontinuitet. tako da se to zove Valum Antonini i tamo je ratovao s tim piktima, sklopio s njima neke ugovore, ali onda se razbolio. Ne? Razbolio se i umre u Eburakumu, to je grad York danas. To je bio centar Britanije, te rimske, veliki inače vojnički logor i tako to inače i se tamo kopaju Englezi. Sad <laughs> u zadnjih 20 godina su otkrili čitave dijelove tih rimskih dijelova, ima sređekovne. I tamo je dakle umra. Nasljednici smo bili dva sina, dakle Karakala i Geta, ili Lucius Septimius Antoninus, ili Karakala i ovaj Geta koji je bio mlađi. E sad, uglavne odluke donosio ovaj Karakala, ne? ali nisu nikako podnosili. Znate, onda kad se vratili u Rim, tako da su živjeli čak odvojeno. Jel? Ali onda je na kraju Karakala dao ga ubiti vlastitog brata. Marko Aurelije Sever Antonin August Karakala, kako je glasilo njegovo vladarsko ime, ili po izvornom imenu Septin Basijan, rođen je 188. godine u Dunumu. Danas se na tom mjestu nalazi grad Lyon. Karakala je bio stari sin Septimije Severa i Julije Domne. Kao mladić puno je obećavao. je Parcijan piše. Basijan je kao dječak bio mio, bistar, pristojan prema roditeljima, omiljen među njihovim prijateljima. Narod ga je volio. Senatu je bio drag i znao je pridobiti ljubav. Pri učenju je brzo shvaćao. Rado je prikazivao sklonost dobročinstvu, darežljivost i blagost, ali samo dok je bio pod nadzorom roditelja. Ako je ponekad vidio kako bacaju zvijerima osuđenike, zaplakao je i odvraćao pogled, a to je narodu bilo drago. Kad je kao sedmogodišnjak čuo da je dječak s kojim se nekad igrao žestoko išiban zbog židovske vjere, Dugo nije pogledao ni svojeg, ni dječakovog oca, jer ih je smatrao krivcima za kaznu. Ali kako je odrastao, taj se mili dječak mijenjao. Počeo je hvaliti Tiberija i Sulu, govorio je stalno o Aleksandru Velikom i njegovoj vojničkoj slavi. kada su ga zvali kad je bio mali, tamo bio stalno po toj granici, ali ta baka ga, majka ga je nosila sobom domna i čuvala ga, odgajala i tako dalje. I onda je nosio tu kabanicu s jednom kapuljačom, ne? onda je narasno svima po Rimu poklanjao te kobanice, sam su ga prozvali Karakala. I to mu je ostalo kao nadima, kao tako ga svi znaju. On je poznat po karakalinim termama, to su te čuvene terme u Rimu, za koje svi znamo, tamo se danas daje opere. To su sve vrijeme bila najveća građevina u Rimu, pa to poslije imamo ove terme, Deoklecijane, koje su bile puno veće. Ali ovo su imali recimo 700 stopa za 500. To znači to otprilike 250-300 metara za ovamo je puta tri, to je otprilike neki 150, 180. jel? Dakle, je bila jedna vena građevina velika koja je imala jedan specijalni strop koji je bila arhitektonsko čudo u svoje vrijeme, bio problem to napraviti. jel? Ali ono što je važno, tu se moglo kupati do 3000 ljudi, pazite, bilo ukrašeno kipojama, tako vrijeme renesanse, kad su kopali te stvari, onda su našli tamo u floru Farneze, znate. Onda Farneškog bika, to je ne ogromna statua koja se čuva u Muzeju delle Terme. Ova dva Zetos i Anfione, svoju majku Antiopu je su vezali za bika da je razderu, pa je oni spašavaju. To je skultura, visoka, 7-8 metara ogromna. Flora Farneza, onda Herakla, neko od najljepših kipova koji se tamo su nađe. Rekli, to je bilo jedno, jedno bogatstvo veliko, ali je po tome ostao poznato Karakala je ubrzo nakon dolaska na vlast 211. godine počeo s ubijanjem. Ubio je čovjeka koji mu je predložio ubojstvo brata. Onda je ubio ljude koji su sudjelovali u bratovom ubojstvu. Zatim je proširio krug žrtava. Osudio na smrt Papijana, uglednog pravnika koji je u vrijeme njegovog oca bio prefekt. Vojnici su ga ubili sjekirama. Prekorio ih je samo zbog toga što su pravniku oduzeli život tim oružjem, a ne mačem. Karakala je bio nasilan čovjek. Jedan od njegovih nadimaka bio je Tarautas. To je bilo ime ružnog, neposlušnog i krvožednog gladijatora. Poveo je rat protiv germanskih plemena. U tom je ratu bez razloga pobio savezničke germanske snage. Ratovao je protiv Parta nije zabilježio uspjeh. Elije Sparcijan ovako ga opisuje. Bio je zle naravi i okrutniji od svojega surovog oca. Volio je jesti, rado je pio vino. Njegovi su ga mazili, ali je u taboru bio odvratan svima osim pretorijancima. Ukratko, ni po čemu braća nisu bila jedan drugom nalik. Ipak, Karakalina se vladavina pamti po dvije dobre stvari. Sagradio je jedno čudesnih građevina starog Rima, i donio jedan važan zakon. E, donio je ta konstitucija Antoninijana 212. godine, što je to bila isto pravna revolucija svevrsna. Dao je pravo, rimsko građansko pravo svim slobodnim ljudima u carstvu. Pa te kategorija rimskog građanskog prava, građani se dijele na cives i peregrini, to od početaka Rima. To je bio privilegij biti rimski, tipičan primjer svetoga Pavla pa je rimsko pravo ne ono ne poznaje nacionalnost. Ako si ti građanin, ti imaš pravo svako na ono u Rimu, jeli? Tome Sveti Pao je bio građanin, rimski, jer mu je bio otac, jeli? Kako se to dobijalo? Dobijali smo nekim e, zaslugama, ili si bio bogat i tako da su ti dali to pravo. To su bili pet osnovnih prava, dakle, jusko nubi, to je pravo da se ženiš i imaš djecu i onda su građani, jus komerciji, pravo da trguješ, stječeš i metak i daješ ga u nasljedstvo obitelji, E, jus sufragi, pravo da glasaš i da budeš bira, jus honorum, pravo da obnosiš časti koje su ti povjerene i jus provokacionis. Znači pravo priziva na višu instancu. E to je recimo učinio Sveti Pavo, je Kad su uhvatili tamo u Palestini i htjeli ga suditi, nek' ne, ja sam e, civis romanucom, ja sam rimski građanin i hoće da ga pošalju u Rim, je li? i onda je svršio vrijeme, onda su ga tamo sudili. Dakle, to je ta pravna kategorija. E, to je Karakala učinio, e, sad zašto učinio? To su dvije verzije. Jedna je verzija da je učinio zato da dobije više para. Jer ako su svi građani plaćaju porez, ne? A druga je bila ovaj, da je to tako da ih je, dao je tu privilegiju da, da se mogu više moliti, znate. To su tako stvari koje su interesantne povijesno, ali činjenica, iako pajete to pravo možda već u tom trećem stoljeću nije imalo onaj efekat koji je imalo ranije, ali to je što je bila privilegija. Tako da je, mislim, po tome, to je ta čuvena konstitucija Antoninijana, ili koja je značila svojevrsnu pravnu revoluciju, ali to je opet imalo efekat da su onda svi ti ljudi koji su tim pokrajinama dobili ta prava, onda su sudjelovali u javnom životu i svoje novce su onda investirali u razne stvari, tako da dolazi od određenog procvata, ali bitno je bilo za njega da dobije što više poreza, znači. Karakala je u rimskoj povijesti od rimskih povjesničara ostao zabilježen kao ludi nasilnik. Ti zapisi nisu posve pouzdani, ali jasno je da nije bio dobar vladar. Bio je općinja Aleksandrom Velikim, organizirao je falangu, odred slonova, prikazivao se kao Aleksandar na novcima, ali nije imao niti izbliza vojnički geni svog uzora. Na portretima je uvijek prikazan s prijetećim izrazom lica. Navodno je taj izraz prenaglašavao, bilo iz taštine, bilo iz želje da i tako utjera strah. Živio je 43 godine. Iza sebe ostavio sina, koji će tek biti zabilježen kao loš vladar. Ubili su je na granici i došle do jedne urote i čujte, vojnici, ne? Ili ja mislim da ih nije dovoljno plaćao, došlo je nešto do skidanja novaca, znate. Mislim da je to bio ovaj pravnik Ulpijan, koji isto traje da se malo štede u državi, da se mora smanjiti taj prihod koji se daje vojnicima i onda su ga vojnici ubili, je znate. Ubili i onda je, onda je došao taj, onda je Makrin došao, je Makrin kojeg su pretorijanci izabrali, ali onda su ove žene koje su bile prognale nakon korakarne smrti, dakle ova Julija Meza i Mameja, opet su ih poslali tamo u Homsu i Mesu, je i onda kad je pao Karakala, onda su onda tog svog momka, Helio Gabala, koji je bio sin Mamein, jeli, izvukli su ga vani imao 14 godina. On je bio svećenik tog boga sunca, jeli. To je bio kul sunca koji je inače bio na orijentu prisutan. I onda su izgurali njega kao cara. S tim što je onda ova njegova majka išla u logor tih vojnika koji su bili tamo u blizini i navodno odjela par i kola punih zlatnika, znate, podijela tim vojnicima Jasno da su onda pristali izglasali ovoga Bala kao cara, ne. S tim što onda u sukobu je do sukoba sa Makrinom i Makrina su ubili, ne. E sad je taj momčić od 14 godina, pajte, bio lijep dečko, navodno, došao u Rim obučen u svilu, protkanu sa zlatom, ne. Onda je kola su vukla pet bijelih konja, oči su mu bile obojene u crno, znate, ono, neki puderi lice crveno i tako dalje, tako da on djelovao kao božanstvo, je bio popularno, tamo se odlazi gledati vojnici, svijeli. Pa te to je vrijeme kad se šire ti solarni kultovi. Znate, to je vrijeme tih previranja religijskih, kršćanstvo se javlja, ali javljaju se orijentalne kultove, pa se Rimljani prihvaćaju te kultove, već u drugom stoljeću prije Krista, oni se klanjaju sirskim bogovima, znate. Na Palatinu grade hram, pajte, prije Krista, jeli. Onda su imali kult velike majke, znate. To isto bio orientalni kult koji su prenijeli u Rim, znate. Tako da je to bilo nešto, jedna struja, recimo duhovna u tom svijetu, koja je sad došla do izraza. Sad je taj Heliogabal, El Gabal znači Bog od A oni su to El Gabal pretvorili u Heliogabal. Helios je sunce. Helio Gabal ili Elagabal je u povijest Rima ušao kao najčudniji vladar. Ono što su o njemu napisali rimski povjesničari čini se nevjerojatnim. Na vlasti je došao kada mu je bilo 14 godina i onda si je dao oduška. Rimski povjesničar Elije Lampridije piše Pijane je prijatelje često zaključavao i noću k njima puštao pripitomljene lavove. Probudivši se danju ili, što još gore, noću i vidjevši da su u prostoriji slavom, medvjedom ili leopardom, mnogi su i umrli. On je uživao u takvim šalama. Umjesto gozbenih ležajeva prostirao je mijehove koji su, dok su uzvanici jeli, puštali zrak. Pri tome se stvarao zanimljiv zvuk, a i uzvanici su se brzo našli pod stolom. Tu nije bio kraj njegove ekscentričnosti. Kažu da je u jednom danu u Mularskoj kabanici, da ga ne bi prepoznali, obišao sve prostitutke oko cirka, teatra, amfiteatra i po cijelome gradu. Iako ga sve nisu zadovoljile, svime je podijelio zlatnike, govoreći Niko neka ne zna, ali ovo ti daruje Antonin. Njegovo je ponašanje zaprepastilo dobar dio Rimljana i vojnika. I nakon četiri godine vlasti, vojnici su ga ubili. Sad on forsira taj kulj kad je došao u Rim, Tako da su oni to prihvatili. Iz toga se onda kasnije razvija mitraizam, je li? mitraisto bog sunca, svjetlosti, perzijski bog i tako dalje. Tako da je to interesantno pratiti ta gibanja religijske, naravski, ne možemo sad u to ulaziti, ali Gabal je međutim došao tamo i kao imperator, prav pratni majke Mameja, je li, koja je zapravo usmjeravala, zapravo su bile meza i Mameja, je ali čujte, on to nije šljivio, ne. I šta je, četiri godine je ili Bio je dečko 14 godina, znači kad su ga ubili imao 18 godina. Ali šta? Orgija je stalno čujte, recimo šta je šta mu padne na pamet. Padne mu na pamet da sve ljude koji su imali herniju, kilu u Rimu pokupiti, znate, da vede ih u svoj dvor. Onda ih vi skine gola, a tamo ih promatra, onda ih stavi za stol da se skupa jedu. Onda trgu bude vede patuljke, treći po grbavce, znate. Onda da ne govorimo sve te cure, onda štana ukrca ove gole kurtizane, onda on gol skupa s njima voza se po Rimu, znate, to su nevjerojatne stvari. Onda štana dovede ljude tamo na banket, onda sa stropa padaju ruža, ružino cvijeće, onda toliko pada tog ružinog cvijeća da se ljudi ugušili, jel? i tako izmišljaju svašta. Jel? Kad je bio na e, obali, nije volio jest ribu, nego da mu nešto drugo. A kad je bio unutar Italije, onda su morali svježu ribu donositi. Ma ljudi je bio luđak svojevrstan, jeli. Čujte, to je valjda čovjek u bubertetu, ali isto su vi tolerirali. To je trebalo četiri godine, ako dojadio svima, onda su ga na kraju vojnice ubili, njega je u majku njegovu, jel. Htjeli su ga utrpati u kanal, znate, baci ga u klaku, ali nije mogao ući unutra, jeli, njega i tu majku, ali onda, je, onda su ga bacili u timar i sjekli ga, tako da je završeno je način. Dakle, to je bila jedna, jedna, cezura, jeli, mislim, koja je bila nevjerojatna, jeli. Godine 222. rimski car je postao Aleksandar Sever. Rimski povjesničar Elije Lampridije piše da je on nakon Heliogabala došao na prijestolje na spas ljudskog roda. Aleksandar je bio car koji nije nikoga ubio i nije priređivao zabave ili se upuštao u dijela koje su zaprepaštavala Rimljane i stanovnike carstva. Ali Aleksandar Sever nije bio dobar car. Bio je toliko slab da su 228. godine pretorijanci pred njegovim očima ubili Domicijana Ulpijana, zapovjednika pretorijanaca i glavnog ministra u državi. Dinastiju Severa započeo je vojnik koji je zaveo red u carstvu. Dinastija je završila slabim vladarom kojeg su ubili vojnici, govori profesor dr. Marin Zaninović. I onda Aleksandar Severka se vratio, išao mora ići na germansku granicu da rat je s germanima opet su bili u pitanju Alemani, Hati i tako dalje, neka druga plemena, ali s njim je bila i ova Eli Mamea, tako je ga je to čuvala i onda međutim oni su se pobunili. Nije bio imao autoriteta, znate, on nije bio ratnik, dakle on bio intelektualac. A država se ne može tako voditi. Tako da je izgubio potpuno vlast tamo kako je to sve skupo vodio, to je Germaniji. I onda su organizirali, u rotu bio neki Maksimin Tračanin, jednostavno čovjek seljak, tamo neki iz iz područja Srbije, Bugarske, ali bio ogroman čovjek, krupne snage. Njega su izabrali za caravi pretarijanci, jeli, barbarizirani. I onda su došli, obukli su ga u grimi, dakle u crvenu boju, taj plaška, već kao cara, i došli su prešator ovo Aleksandra Severa, ne i ovi garda Aleksandra Severa uopće nije intervenirala, gledali su. Došli su, onda su ubili njega pred očima majke, jeli? I nju su sasjekli, jeli? I onda je došao taj Maksimin Tračanin i tako je završila 235. godine ta dinastija Severa koja je vlada otprilike na 40 godina. S tim što su ovi bili Feničani, ovaj za nje je bio zapravo Sirac, jeli? Znači, što se dogodilo se reforme vojničke, Septimija Severa, dogodile su se te reforme u smislu vojske, da se vojske zapravo na svoj način barbarizirala, jeli? ima to građanstvo i tako dalje, ratovi s partima, Sasanidi su zamijenili parčane, to je jedan novi faktor, jel' imamo kralj Šapor, Sasanidski kralj je zarobio Valerijana 20 godina kasnije, umro u progonstvu. Pa je. Nakon Severa, dakle, dolazi jedno razdoblje u Rimu kad se carevi smjenjuju svaku pola godine. Ne samo to, nego u jednom trenutku ima 30 tirana, imate ih svugdje po carstvu. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Mara Market tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Hrvoje Hanzec, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.